Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşlerim imanla ilgili kayıtlarımıza devam ediyoruz. Sadık, samimi, sahih, doğru bir iman sahibine hangi faydaları verir, hangi semereleri sağlar? Onun 14.sü bu iman sahiplerini Allahu Teala imanları sebebiyle doğru yola hidayet eder. Allahu Teala iman sahiplerini imanları, yakinleri, Allah'ı tek ilah olarak kabul etmeleri, onun emirlerine itaat etmeleri ve kopmayan sağlam bir kulpa yapışmaları, Resulünün sünnetine uymaları ve salih ameller işlemeleri sebebiyle doğru yola, kendilerine nimet verdiği nebilerin ve rasullerin yoluna iletir. Onları her türlü din ve dünya işinde, ilimde, amelde, şükürde, sabırda, rızada ve kanaatte hak yola ve yakine eriştirir. Bu hususta Rabbimiz Tebareke ve Teala Yunus suresi 9 ve 10. ayetlerde şöyle buyurmakta. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti yehdîhim rabbuhum bi imanihim tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin naîm. Davahum fîhâ subhâneke Allahümme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. İman edip salih amel işleyenlere gelince imanları sebebiyle Rableri onları kendilerini altından ırmaklar akan nimet cennetlerine götürecek olan yola, doğru yola iletir. Onların oradaki duası Allah'ım senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözüdür. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu ise şudur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Gene Rabbimiz Tebareke ve Teala Nisa suresi 175. ayette şöyle buyurmakta. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince Allah Azze ve Celle onları kendinden bir rahmet ve lütuf deryası içerisine girdirecektir ve onları kendine giden dosdoğru bir yola iletecektir. Muhammed suresi 4 ve 5. ayetlerde ise şöyle buyurmakta Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ سَيَهْد۪يهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ Allah kendi yolunda öldürülenlerin yaptıkları işleri zayi etmeyecektir. Onları doğru yola iletecek ve hallerini, durumlarını düzeltecek, ıslah edecektir. Maide suresi 16. ayette ise Yehdi bihillahu men itteba'a radvanehu subiles selami ve yuhrecuhum minel zulümat ilen nuri biiznihi ve yehdihim ila sıratın mustakim. Buyuruyor Allahu Teala. Yani rızasını arayanı Allah onunla yani Kur'an ile kurtuluş yollarına götürür ve onları izniyle, iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkartır, dosdoğru bir yola iletir, hidayet eder. Lokman suresinin ilk 5 ayetinde ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Azze ve Celle Elif la mim tilke ayatul kitabil hakim Elif la mim bunlar hakim kitabın hikmetli kitabın ayetleridir. Hudev ve rahmeten lil muhsinin muhsin olan güzel davranışlarda bulunanlar için bir hidayet ve rahmettir. Hidayet rehberi ve rahmettir. Bu sebeple indirilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ O kimseler, muhsinler namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir. Zümer suresi 18. ayette ise Şöyle buyurmakta. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسِنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Söze kulak verenler ve onun en güzeline tabi olanlar var ya işte onları Allah hidayete erdirmiştir ve işte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Yani Kur'an-ı Kerim'e kulak veren onun her sözü güzeldir. Ona ittiba edip tabi olanlar var ya Allah onları hidayet erdirir ve onlar akıl sahiplerdir, Akıllı kimselerdir. Evet bu ayet-i kerimede Allahu Teala akıllı kimsenin kim olduğuna beyan etmiştir. Kimmiş? Kur'an'a tabi olan, Kur'an'ı yaşayan, hayatına tatbik eden kimseler. Allah onlardan yapsın Azze ve Celle. Kardeşlerim, sadık, sahih iman sahibi kimselerin elde edeceği faydalar ve semerelerden 15.si şudur. Rahman'ın arşını taşıyan melekler bu iman sahiplerine istiğfar eder. Onların bağışlanmasını isterler. Sadık iman sahipleri mutlak olarak Allah'ın en mutlu kullarıdır bir defa. Rahman'ın arşını taşıyan ve onun civarında etrafında bulunan melekler iman sahibi kimseler için Allah'tan bağışlanma isterler. Bunlar meleklerin en faziletlisi ve en şereflisidirler. İman sahiplerini cehennem azabından ve dehşetinden korusun, cennetlere ve nimetlere dahil etsin, babalarından, eşlerinden ve nesillerinden hali iyi olanları da cennette onlara kavuştursun ve onları kötülüklerden ve vebalinden korusun ve uzak tutsun diye Allah'a dua ederler bu melekler. Bu mükafat gerçekten ne büyük ve ne değerli bir mükafattır. Bu mükafatın nail olanlar ne mutludurlar ne de saygıdeğer insandırlar iman edip itaat edenler bu mertebeye sadece ve sadece kamil imanları, samimi inançları, müminlerin yoluna ve sırat-ı müstakime uymaları, salih amelleri, günah ve masiyetlerden devamlı tevbe etmeleri sayesinde nail olmuşlardır. Rabbimiz Azze ve Celle bu hususta şöyle buyurmaktadır. Gafir Mü'min Suresi 7. ayet ile 9. ayetler arasında. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْأَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler Rablerin hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Derler ki ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru derler. Rabbena ve edhilhum cennati adnenin leti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. İnneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları da onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki aziz ve hakim olan sensin. فَقِهْمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Bir de sen onları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki ona rahmet etmiş olursun. Bu ise en büyük kurtuluştur. Şura suresi 5. ayette ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Azze ve Celle Tekadu semavatu yetefettarne min fevgihinne vel melaiketu yusebbihune bihamdi rabbihim ve, ve yestagfirune limen fil ard Ela innallâhe huvel gafurur rahim. Neredeyse yukarılarından, üstlerinden gökler çatlayacak. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir, gafur ve rahimdir. Gene Rabbimiz Azze ve Celle Ahzab suresi 43 ve 44. ayetlerde şöyle buyurmakta Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minezzulümât ilen-nûr ve kâne bil müminîne rahîmâ O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat eden yani size rahmetini gönderendir. Melekler de size istiğfar ederler. Allah müminlere karşı çok rahimdir, merhametlidir. Tehiyyetuhum yevme yelgavnehu selam ve e'adde lehum ecran kerima. Kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara çok değerli bir mükafat hazırlamıştır. Kardeşlerim bu ayetin tefsirinde Allame Abdurrahman Es-Sadi rahmetullah şunları söylemektedir. Yani Allahu Teala müminlere olan rahmetinden ve lütfundan dolayı onlara salat eder. Onlara sena eder, över. Melekler de onlara, o müminlere salat eder ve dua ederler. Bu ise onları günahların ve cehaletin karanlıklarından imanın, başarının, ilmin ve amelin aydınlığına çıkartır. Şüphesiz ki bu Yüce Allah'ın itaatkar kullarına ihsan ettiği en büyük nimettir. Bu da onların bu nimete şükretmelerini ve kendilerine lütufta bulunup merhametini ihsan eden Allah'ı çokça anmalarını gerektirir. Meleklerin en faziletleri olan ve Allah'ın arşını yüklenip onun etrafında bulunan meleklerin Rablerini hamd ile tesbih edip iman edenlere mağfiret istemeleri Allah'ın mümin kullarına lütuf ve merhametinin bir tecellisidir. Bu Yüce Allah'ın onlara dünyadaki rahmeti ve nimetidir. Ahiretteki rahmetine gelince şüphesiz ki bu en büyük rahmet ve en üstün mükafattır. Bu da Rablerinin rızasını elde etmek, onun selamını almak, yüce kelamına kulak vermek, güzel vecihini, yüzünü görmek ve kendilerine bunu veren dışında hiç kimsenin mahiyetini bilmediği büyük bir mükafattan ayrılmaktır ki bu sebeple Rabbimiz Azze ve Celle tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve eadde lehum ecran kerima buyurmuştur yani kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara çok büyük bir ecir mükafat hazırlamıştır. Buyurmuştur Rabbimiz Azze ve Celle diyor İmam Sadi Rahimahullah. Kardeşlerim sadık iman sahibi kimselerin elde edeceği faydaların ve semerelerin 16.sı onların imanlarının nuru onları dünyada ve ahirette iyiliğe, hayra delil olan bir rehberdir. Sadık iman sahipleri dünya hayatında imanlarının nuruyla, kesin inançları ve bilgileriyle yollarını aydınlatırlar ve onun üzerinde delil ile yol alırlar. Hak ile batılı, hidayet ile sapıklığı, bid'at ile sünneti bu nur ile birbirinden ayırt ederler. Subhanallah. Kulların önündeki bütün ışıkların söndüğü, ahirette ve kıyamet gününde ise onlar bu iman sahipleri kesintisiz nimetler içinde ebedi kalacaklar cennete varıncaya kadar sırat köprüsü üzerinden geçerken imanlarının önlerini aydınlatacak nuruyla yürüyebileceklerdir. Allahu Ekber Kebira. Allahu Teala bu hususta En'am suresi 122. ayette şöyle buyurmakta. Ebemen kâne meyten fe ahyaynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşi bihi fin nâsi kemen meseluhu fi zulümâti leysi bi haricin minhâ Kezalike züyüne lil kafirine ma kanu ya'melun. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Nauzubillah. Hadid suresi 28. ayette şöyle buyurmakta Allahu Teala ya eyyühellezine aminu tequllaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yez'al lekum nuran temşune bihi ve yagfir lekum vallahu gafurur rahim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve Resulüne inanın, iman edin ki o size rahmetinden iki kat versin ve size kendi ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin. Sizi örtsün, bağışlasın. Allah çok bağışlayan, gafur ve çok merhamet eden rahimdir. Şura suresi 52. ayette ise şöyle buyurmakta. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ma kunte tedri mel kitabu velel iman velakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşâ'u min ibadina ve inneke letehdi ila sıratın mustakim. İşte böylece sana da emrimizle ruhu yani Kur'an'ı vahyettik. Sen Kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dost doğru bir yolu, sırat-ı müstakimi göstermekten, oraya hidayet etmektesin. Nur suresi 40. ayette ise u Teala şöyle buyurmakta. Ev ke zulümatin fi bahril lucciyi yavşah mevcun min fevgihi mevcun min fevgihi sahab zulümatun ba'duha fevga ba'd. İza ehrace yedehu lem yeket yeraha ve men lem yec'alillahu lehu nuran fema lehu min nur. Yahut o kafirlerin duygu ve düşünceleri engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir ki o öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplar. Üstünde de bir bulut vardır. Birbiri üzerine üst üste karanlıklar yani. İnsan elini çıkarıp uzatsa o karanlıkta neredeyse elini dahi göremez. Bir kimseye Allah nuru vermemişse artık o kimsenin bir nuru, aydınlıktan nasibi yoktur. Neuzubillah. Hadid suresi 12 ve 13. ayetlerde ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Tebarek ve Teala يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ ف۪يهَا Zalike huvel fevzul azim. Mümin erkeklerle mümin kadınları önlerinden ve sağlarından imanları ve amellerinin nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara bugün müjdeniz zemininden, tabandan ırmaklar akan ve işlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denir. İşte büyük kurtuluş budur. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبَلِهِ الْعَذَابُ Münafık erkeklerle münafık kadınların müminlere bizi bekleyin de nurunuzdan bir parça ışık alalım diyeceği günde kendilerine arkanıza dönün de bir ışık arayın, nur arayın denilir. Nihayet onların arasına iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap bulunan kapılı bir sur çekilir. Tahrim suresi 8. ayette ise Allahu Teala şöyle buyurmakta. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yudhalakum cennatin tecri min tahtiha lenharu yevme la yuhsillahu nebiyye vellezine amenu me'ah. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim yekulune Rabbena etmim lena nurena ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ey iman edenler! nasuh, samimi bir tevbeyle Allah'a tövbe edin, dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Nebisi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere girdirir. Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp gider de Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler. Allah onlardan yapsın Azze ve Celle bizleri. Kardeşlerim sağlık, iman sahibi kimselerin elde edeceği faydaların ve semerelerin 17.si onlar musibetlerle karşılaştıkları zaman en büyük tesellileri samimi, sahih imanlarıdır. Bela ve musibetlerle, mihnet ve sıkıntılarla, korku ve hüzünlerle karşılaştıkları zaman müminlerin en büyük tesellileri halis imanlarının kuvvetidir, Allahu Teala'ya olan kesin inançlarındaki samimiyetleridir. Sonra Allah sevgisiyle çarpan kalplerinde bu imanın lezzetini hissetmeleridir. Bu musibetlerin Allah'ın salih kullarına inmesinin bir imtihan ve deneme olduğunu bilmeleridir ve Allah'ın kazası ve kaderine sabretmelerinin karşılığında kerem sahibi ve bağışlayıcı Rabbin onlara bol sevap vereceğinin bilincinde ve idrakinde olmalarıdır. Bakın kardeşlerim bu usta Rabbimiz Tebareke ve Teala Tegabun suresi 11. ayette şöyle buyurmakta. Ma esabe min musibetin illa bi iznillah ve men yu'min billahi yihdi kalbehu vallahu bi kulli şeyin alim. Allah'ın izni olmaksın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini hidayete erdirir, doğruya götürür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Lokman Aleyhisselam'ın oğlunu olan nasihatını içeren 17. ayet ise şöyle ya buneyye ekmus salate ve mur bil ma'rufi ve nehi anil munkeri vasbir ala ma isabek inne zalike min azmil umur. Ey oğulcuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Bakara suresi 155 ila 157. ayetler arasında ise Allahu Teala şöyle buyurmakta yemin ederek وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Yemin olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla yani fakirlikle deneriz. Ey Nebi sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ ve inna ileyhi raciun. Onlara bir musibet, bela isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak biz ona dönücüleriz. Ulaike aleyhim salavatum min rabbihim ve rahmetu ve ulaike humul muhtedun. İşte onlar var ya onlar Rablerinden salavatlar, bağışlamalar ve rahmet onların üzerinedir. Ve onlar hidayet bulanların, doğru yola ulaşanların ta kendilerdir. Allahu Teala bu nimetlere kavuşan hakiki, sağlam, sahih iman sahibi kullarına yapsın. Azze ve Celle. Bundan sonraki kayıtımızda inşallah بوست devam edeceğiz. Ekulu kavli hâzâ estağfirullahil azîme li ve lekum ve lisairil mü'minin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.